Cio estas mono? Ciel io farigas mono? Nu, ci devas esti interchangilo, valor reservilo, cae mesur unuo. Tra la historio, homo usis tion cio estis disponebla. Cae foie tio estis tre stranga. De gigantai stonoi, gis trinceblai moneroi. Ien celcae el la ple curiosae exemploi. En la insulo Iap, en Micronesio, exemple, mono povis esti tiel pesa kiel auto. Grandegae calco stonae discoe, nomatae rae, servis kiel valuto. Kelkae estis tiom grandae, che oni ne povis movi ilin. Sed dio ne gravis, posedo estis registrita per busa tradizio. Ec se unuel tivi stonoe falis en la maron dum transporto, ci ancora havis sian tutan valoron tio montras che mono estas fundamente inter consento. Ancao salo iam estis tial valora che gi influis la lingvon. La vorto salairo devenas de salo, char romiai soldatoi ofte ricevis gin ciel pagon. En mesepoca Europo gi estis nomata blanca oro, cae povis esti pli valora ol argento. Sed ciel ciui valutoe, gia preso dependis de rarezzo post ciam oni commencis producti gin pli efice, gia valoro falis. Classica exemplo de inflatio. En Asio oni trovis alian solvon. Bricoe el teo. Ili noni povis rompi en pli malgrandain pezoin por change mono. Cai se vi trovis vin cun tro da contanta mono, vi povis simple fari el gi teon. Quancam la gusto versaine similis al malnova leda monuio, gi estis desirata, facile transportebla, ca ec havebla in malsamai valoroi, ciel nun tempae mon biletoi. Cigaredoi ancao servis ciel valuto en crisae tempoi. Dum la dua mond milito, en milit captiteioi, cigaredoi el rugia cruzo igis la cefa intersangilo. Ec ne fumantoi acceptis ilin, char ili constiis pri ilia valoro. Odiao en multae mal libereioi, cigaredoi restas populara formo de mono. Quancam en iui locoi, ramen nudeloi farigis pli desiratae. Ien pruvo, che vera valoro venas de necesso. Unu el la plei curiosae el ciui historioi estas tiu de lud cartoi en la decsepa iarcento. Ciam alla Franza colonio en Nord Americo mancis moneroi, la registaro trovis neformalan sed efican solvon. Ili simple presis schuld signoin sur lud cartoin. Tiu sistemo dauris, gis inflatio tro altigis, cae la publico perdis fidon. Tamen, gi estis unu el la unuae experimentoe pri papera mono en Nord Americo, cae montris che la valoro de mono dependas pli de fido ol de materialo kai nun ni havas kryptomoneroin, jen bitmono, mono, jen doj la interreto pruvis ke ec me povas igi valuto. Kun artefarita intelligentezzo evoluanta, kai teknologio rapidante antauen, eble baldau normaligios valutoi, kiwi tute ne existas en fizika formo. Kai se la homaro iam koloniigos aliaen planedoin, eble oxigeno au aquo igios la cefae moneroi de la cosmo. Mono estas simple tio pricio homoi interconsentas. Tra la arcentoi, ci prenis strangain formoin, sed la ideo restas same. Io havas valoron, char ni credas iegi. Nu, la sequan foion ciam vi pagos per post telefono. Gioiu, che vi ne devas treni stonegon con vi.